Pa smo onda spomenuli u trećem predavanju nekoliko grešaka koje spominje šeh Nasirudin al Albani, a, vezane za fiku ali samo par grešaka, spomenuli smo čini mi se 15 grešaka, iako ima možda više od dve, dvije stotine različitih grešaka. Što zbog daif hadisa koje je Sejt Sabik Rahimahullah tada koristio, što zbog sahih hadisa koje je on proglasio daifom, tako, što zbog e, mesela u kojima se razišla ulema, on je izabrao ono slabše mišljenje i tako dalje i tako dalje. Međutim, vidio sam da način na koji smo govorili, dakle, iz knjige Tamamul Minne, dakle, knjiga Tamamul Mine od šeha Nasirudina Albanija, to je kao odgovor ili dodatak na fikhu sunne, jer koji onaj koji je prisustvovao ovim predavanjima, jel ova tri predavanja do sad, vidio je da je fikhu Sunne knjiga dobra i fantastična. Međutim, sa druge strane opasna zato što ima u njoj puno problematike i puno, puno velikih, velikih i teških grešaka. Pa ćemo mi sa Allahom te bareke tala dozvolom, dakle mi nećemo prestati da spominjemo dakle, te greške u fiku sunne. Koristeći knjigu šeha Albanija Tamamul mine. je tako? Kako većina braće koristi tu knjigu, i obaveza da braći, dakle, da pojasnimo braći da kada dođe do te i te stvari, do te i te mesele, da mora da bude oprezan kod toga. Ali inša Allah, način na koji smo do sada radili, prošli put, spominji, dakle, spomenuli smo 15 grešaka i vidio sam da se braća umorila, neki su nešto zapamtili, neki nisu zapamtili ništa, nažalost. Pa ćemo mi inša Allah, uzeti knjigu od šeha Abdullaha ibn Abdirahmana al bessama učenik od šeha Abdurrahmana Saada, rahimahullahu ta'ala koji je napisao svoj poznati komentar na knjigu Bulugul Meram od Ibn Raskalanija, pa je nazvao Teudihul Ahkam, pojašnjavanje propisa, dakle misli se na, na fikske propise. Pa ćemo inša Allah dakle još neke druge stvari koje su i bitne za jednog taliba, talebul ilma, onaj koji traži znanje, pojasnit ćemo inša Allah neke, neke e, vrste hadisa, odnosno neke terminologiju hadisa, a onda ćemo inša Allah govoriti o fikskim pravilima, što znači fiksko pravilo, pravilo Znači, većina stvari većina mesela su na taj kalup, dakle na tom pravilu. Ako znaš to pravilo na pamet, ako si ga naučio, onda možda ga upotrebiš u svim situacijama. El umuru bil bime kasidiha je najpoznatije i najproširenije. I dakle, osnova fikha jeste ovo pravilo. El umuru bime kasidiha. Jela su prema prema nijetu ili prema namjeri. Dakle, to je jedno osnovno pravilo u fikhu, dokaz zato je hadis koji je u sahihu, koji vam je poznat. Pa ćemo inšalav spomenuti, dakle, ove stvari, iako su za neke, dakle, za većinu od vas, samdila, ove stvari poznate, ali mi, dakle, oni koji znaju ovo spominjamo radi obnavljanja ili podsjećanja, a za one koji ne znaju da nauče, jer ako ove stvari ne budu naučili, te neće možda svaćaju vjeru ispravno onako kako se svaća, jel tako? A vjera jeste ilmu stvari. Barek fikum. Još jednu stvar da napomenem, Kada govorimo dakle o knjizi od šeha Albanija, Tamamul Minne, dakle odgovor ili dodatak na fikhu suna od Sejda Sabika, koja je, rekao smo, problematična knjiga, iako u osnovi dobra. Mi ćemo spominjati dakle hadis po hadis od šeha, od imama Ibn Hajara al iz knjige, dakle njegove zbirke fikski hadisa, jel? Blugul Meram. ćemo, dakle, hadis po hadis, poglavlje po poglavlje, prvo poglavlje o čistoći, a onda poglavlja o namazu i tako dalje i tako dalje. Za svaki hadis šejh Besam, Abdullah ibn Abdirahman el Besam, rahimahullah ta'ala, je šta? Dakle, spomenuo hadis, onda je spomenuo mesele fikske koje se mogu izvući iz tog hadisa, onda je spomenuo eventualno razilaženje među četiri mezheba, ili je spomenuo također stav zahirijskog mezheba, koji je također priznat isprava, zahirijski mezheb, mezheb ibn je i Ebu Zahir, je rahimahullah ta'ala, koji su bili onda u, dakle, mezhebu je tako? El a onda da se spominje neke koristi iz tog hadisa. Mi, inša ako znamo da taj hadis ili ta mesela koja se vadi iz tog hadisa, ako ima nešto u knjizi Fikhu Sunna da je problematično, vezano za to što, što ćemo spominjati u Bulugul Meram, dakle prvo ćemo spomenuti tekst naše knjige, Teudihul Ehkam, pojašnjavanje propisa od šeha Beslama, a onda ćemo reći, dakle, da posjetimo rećemo, međutim, dakle, vezano za ovu stvar, u fiku sune imamo tu i tu problematiku i onda ćemo pojasniti pitanje. Ako budemo radili kao što smo do sad, ja otvorim knjigu od Čeha Albanija, to je greška i to je greška i to je greška, neće ljudi uspjeti da popataju i da zapamte sve te greške. Kao što smo prošli put spominjali, kada šeha Albani dakle, odabira da je ispravno mišljenje da alkohol nije prljav i zato spominje dokaze, i odgovara na dokaze onda, odnosno odgovara da nemaju dokaza da je alkohol prljav, oni koji govore da je prljav. Pa su to neka braća, eto, a, pogrešno možda ispatili, ali inša Allah mi ćemo, inša Allah dakle, na svako pitanje, ako postoji neka mesela vezana za hadis o kojoj ćemo govoriti iz knjige za ibn Hađara, rahim onda ćemo spomenuti šejh Sej Sabik Rahimahullahu Ta'ala spominja jel, to i tu i tu stvar, međutim šejh Nasiruddin Rahimahullahu Ta'ala mu odgovara pa kaže to je neispravno i tako dalje i tako dalje. Taj, večera ćemo Ta'ala spomenuti dakle, neke stvari vezano za mustalah hadisa dakle terminologiju hadisa. Dakle, sama, sam ovaj ilm, kao što vam je poznato, govori o čemu? Govori o vrstama hadisa, kakvih hadisa ima, njegove vrste po pitanju lanca, njegove vrste po pitanju njegove jačine ili slabosti, zatim vrste hadisa po pitanju njegove spojenosti ili prekinutosti i tako dalje i tako dalje. Pa ćemo za to inšalav dakle spomenut ćemo inšalav ono što je ovdje šejh Stella Ibn Abdirrahman al bassam rahimahullah spomenuo kao uvod, uvod za njegov šerh, za njegov komentar na knjigu Ibn Hajara, Bulugul Meram rahimahullah ta'ala. Svatate ovo, taj taala. Dakle, on dakle, govori hadis. Šta je u stvari hadis? Niz hadisa, dakle to je osnovni izvor šerijatskih propisa nakon Kur'ana, jeste hadis. Dakle hadis ili haber, dakle te dvije se riječi koriste, hadis ili haber, te dvije se riječi koriste za ovu vrstu dokaza. Ono što je došlo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi hadis ili haber jeste sve ono što se pripisuje Allahovom poslaniku sallallahu da je rekao ili da je uradio ili da je vidio da se radi, a on je prečutao. Je Dakle, sve ono što se pripisao Allahovom poslaniku sveme, također od svojstava, dakle vanštinskih, ili svojstava u njegovom, njegovom ahlaku. Naprimjer, kada neko kaže vidio sam Allahovog poslanika, da je njegova brada dodila sjedlo njegove jahalice. To je svojstvo Allahovog poslanika sveme vanštinsko, hulukije, dakle njegovo stvaranje, kako ga Allah stvorio. Međutim, kada kaže, pa sam vidio Allahovog poslanika sveme kako se nasmiješio, tako da su mu se vidjeli zubi. Ovo smijanje, način smijanja, kakve to veze ima sa ahlakom? Ima. Dakle, ovo prvo je halk, a ovo drugo je huluk, jel tako? Ovo jedno je stvaranje, kako ga Allah stvorio, ovo drugo je njegovo ponašanje. Kada se Allah poslanik nasmije da mu se vide zubi, kakve to veze ima sa ahlakom? Ima sa ahlakom. Kada bi se čovjek počeo smijeti, ko poput magaca, jel to lijep ahlak? Nije. Međutim, ako se nasmije, onako kako se Allah poslanik nasmio, onda je to taj ahlak kojeg mi tražimo, jel? Da se ličimo na njega, to je taj ahlak. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Dakle, to je hadis. Dakle, ne mora da kaže, to nije hadis, jer Allahu nije ništa rekao. Jer puno ljudi shvataju ovo pogrešno. Riječ hadis je od muhadasa, dakle, govora. Pa kada kažeš hadis, ili naš govor, možemo da kažemo, naš hadis. Dakle, naš govor, o čemu govorimo. Pa kaže, hadis je samo ono što je Allahu poslanik rekao, ono što je izašlo iz njegovih usta. Znači, to nije tačno. Hadis je, dakle, šta? Hadis i haber, ove dvije stvari se koriste za sunet Allahovog poslanika. Haber znači šta? Hadis znači govor, a haber znači vijest. Dakle, sve ono što je došlo od Allahovog poslanika sa sveme do nas, od njegovog govora, njegovih dijela ili njegovih svojstava u njegovom ponašanju ili u njegovom izgledu, onako kako je Allah te barek stvorio. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar jeste el isnad ili sened. Šta je sened? isnad i sened dakle imaju isto značenje, jel tako? To je lanac ljudi ili prenosilaca od početka dakle lanca pa sve do metna. Šta je metn? Metn je tekst hadisa. Allah poslanik je rekao ili naredio ili zabranio ili je izgledao tako i tako, ili nešto što se veže za, za ono što smo ono prije spomenuli, to je hadis ili je tako? Sened je dakle onaj lanac od početka, nije početak? Onaj koji je zapisao hadis. Muhammed ibn Ismail je zapisao hadis, on ga prenio od toga i toga, a ono to i sve do ashaba, dakle od ashaba pa do Muhameda ibn Ismaila, al-Buharije, rahimahullah to se zove sened, lana. Govorimo općenito se zove sened, bez obzira bio on prekinut ili bio spojen i tako dalje i To se dakle zove Kada ti neko kaže sened i bolje je da koristimo sened, riječ sened, ili haber, ili hadis, naravno da je bolje. Ili da govorimo lanac prenosilaca ili tako dalje, tako dalje. Bolje je da za taliba, za talebul ima je bolje da koristi riječ sened. I u svemu onome vezano za šerijetsko znanje, gdje god mora da koristi arapsku riječ, bolje je da koristi arapsku riječ nego bosansku ili neku drugu. Svatate ovo barem. Osim kada se radi, dakle u stvarima dave, kada čovjeku ne možeš da govoriš arapski, on te ništa ne razumije. Već moraš da mu govoriš govorom koji, koji on razumije. Vi znate, dakle, da su Benu Temim, pleme Benu Temim, hvale se i kažu, dakle, hvale se hadisom, da je Allah je govorio njihovim jezikom. Hmm? Benu Temim ne koristi elif i lam, dakle el Mesjid, je tako? Već umjesto elif i lam, to pleme koristi elif i mim, M em kažu. A? ili em bejt, nije el bejt, kuća, već em ili er ređun, oni kažu em ređun, koriste elif i mim, umjesto elif i lama. Dakle, li tarif kao određeni članak, zvare Allah Pa kažu, rekao Allah u poslanih sveme, lejse minem birri em seomu fim seferi. Dakle, nije od dobročinstva post na putovanju. Dakle, pa se hvale s ovim hadisom oko, dakle, oko čijeg e, vjerodostojnost ima, dakle, govora, ali, dakle, nećemo o tome. Dakle, Allah se nam je govorio, kada bi govorio sa nekim narodom, govorio bi jezikom koje, koje oni, koje oni razumiju. Svatate ovo, bare kolati. Ovdje se misli na plemena. I to je, dakle, sunet za svakog daju, la haule ve la kuvete, illa billah. Taj. Mi ćemo, inšalo, tada sad spomenuti podjelu hadisa po pitanju njenih, dakle, puteva, njenih puteva na koji način je hadis došao do nas. Svatate, hadis može da dođe jednim putem, a može da dođe i sa više puteva. Dakle, hadis su čuli ili vidjeli više ashaba, pa su oni prenijeli drugoj skupini tabiina i sve tako do kraja, dakle, do imama Hadisa koji je zapisao hadis u svoju zbirku. Svatate ovo, Dakle, prva vrsta, kao što vam je poznato, jeste mutevatir. Mutevatir je hadis koje je velika skupina ashaba prenijela drugoj skupini i sve tako dakle sa više lanaca sve do kraja dakle sve do početka seneda dakle do onog koji, koji bilježi, bilježi taj hadis dakle i ulema dakle kada govori o ovome kažu je najmanji broj za tevatur dakle za mutevatir predaju dakle džem skupina je tako džem skupina u svakoj u svakom sloju od Dakle, u svakom stoju, u svakoj generaciji onih koji prenose. Svatate ovo bareka Netko Neko će reći kako ću ja znat učenjake hadisa u dakle, u određenom stoju u određenoj generaciji. To se znalo. Zbog toga kada se pojavi neko u hadisu, kažu, dakle, taj čovjek je trebao da živi u vremenu imama Ahmeda. Međutim, nikoga ne poznaje. Iako je sve ostalo u redu. Ta se kaže za hadis, ravija međhul, nepoznat. Zbog toga je hadis daif. Svatate ovo, barek, i to ćemo spomenuti. Druga vrsta, uglavnom kada govorimo o tevaturu, jedna stvar je i bitna. Da bi hadis bio mutevatir, moraju da svi ovi lanci sa kojim je došao taj hadis do nas, svi lanci prenosilaca. Dakle, mora da bude skupina, i sad oko te skupine, dakle, što znači džem u arapskom jeziku, skupina? U jezičkom značenju znači više od tri. Dakle, tri pa na više. Svatate ovo, bare Zbog toga je džuma trojica. Imam i oni dvojica koji ga slušaju. Svatate. A neki kažu dvojica, ali kada se radi o tevaturu, najmanje, najmanje dakle ono što, što spominju trojica, međutim oko toga džema, inša Allah, ispravno je, da je to na način da je velika skupina prenijela od, druge velike skupine sve do kraja lanca prenosilaca na način da nisu mogli da se, da se slože, da, da slažu taj hadis, svatate. A sahabi su čuli od Allahovog poslanika Zatim su oni prenijeli tabinima. Mnogi od tih tabina se nisu nikad sreli, svatate. I sve tako tabi tabinima i sve do, kraja lanca, međutim mnogi ti ljudi se nisu, dakle oni koji su iz lanca, iz jednog lanca prenosilaca, iz jednog seneda, nisu se sreli sa ljudima iz drugog seneda tako da su mogli da se slože, da slažu. Kao što je to slučaj sa, sa čim? Sa Kur'anom. Svatate ovo bare Kur'an su mnogi ljudi naučili na pamet, a onda su ga prenijeli drugima. Svatate. A onda je ta generacija prenijela Kur'an drugim ljudima. Zbog toga kažemo za Kur'an da je šta? Mutevatir. Velika skupina ashaba su Kur'an naučili na pamet od Allahovog poslanika. A onda su ga drugoj velikoj skupini tabina prenijeli. Ima više tabina ili ashaba, tabina, je Zato svaki onaj koji je vidio ashaba, on je tabin. Jedan tabin, je li vidio sve ashabe? Nije. Dakle, samo jednoga tabara vidiš tabinci, je tako? A koliko je, dakle, oni koji su vidjeli ili nekoliko ashaba ili su vidjeli samo jednog. I svi ti ljudi su, dakle, tabini. Svi su oni naučili Kur'an, ovaj je naučio Kur'an od Abdullah Mes'uda, Mas'uda, ovaj je naučio Kur'an od drugog ashaba i tako dalje i tako dalje. Ti tabini se međusobno nisu vidjeli, jer jedan živi u Bagdadu, drugi je živi u Šamu, treći je živi u Medini ali su Kur'an prenijeli svako svojoj generaciji, odnosno svojim učenicima, kada vidimo na kraj Kur'an kojeg je Ibn Mesud od Allahovog poslanika sa name prenio svojim učenicima. I tako sve do, našeg vremena, je tako? Da je isti Kur'an kao i onaj kojeg su ashabi podučili svoje učenike u Medini, iako se njihovi učenici nikada nisu vidjeli. Svatate. Isto tako učenici ashaba u Iraku. Svatate ovo. Dakle, njihovi učenici se nikad nisu sreli. Ali kada pogledaš na kraj, taj Kur'an je u potpunosti isti, nema razlike ni jedan hat. Svatate ovo, barek Osim, dakle, u načinu izgovaranja nekih riječi, a to su kirajeti, što je, dakle, što nije sad diskutabilno ovdje u ovom slučaju. Svatate, to je, dakle, Kada velika skupina prenese od druge velike skupine i sve tako do kraja lanca prenosilaca na način da se nisu mogli složiti na laži. Jer sada dođe neko ovdje kod nas i mi mu ispričamo I ona svi vidi ovdje zajedno kaže, kako, vi ste se mogli dogovoriti da da slažete to, shvatate. Jer ja vam kažem, slušajte, braćo, kada ako uđe do ovdje neko, vi mu recite tu i tu stvar. Mi smo se dogovorili da na određeni haber, jel tako, da, kažem određenu stvar. Međutim, ako on to dođe ovdje kod nas pa čuje, pa ode u neki drugi džemat u i čuje istu tu stvar, zna da nismo mogli da se mi dogovorimo međusobno. Reći, ova stvar je već čvršća. Pa ode kod trećeg džemata oni mu kažu istu tu stvar. Znači on je ubjeđen da se mi nismo mogli dogovoriti, jer se nikad nismo sreli. Svatate. Dakle, ovo samo da bi vam inšala utjela bilo jasnije. Dakle, to je prva vrsta hadisa što se tiče njegovih lanaca. I ona je mutevatir, i ona je bez imalo sumnje Sahih, sama riječ mutevatir, halas. Druga vrsta jeste koja? Ahad, jeste. Druga vrsta je el ahad, od riječi ehad, jedni. A to su oni hadisi koji nisu dostigli stepen tebatura. Tako da u jednom od lanaca ili jednom od generacija postoji samo jedan čovjek. Svatate da jednom od generacija, od slojeva onih koji prenose postoji samo jedna osoba hadis je čuo samo jedan ashab Allahovog poslanika. Ako ga on prenese stotini ili hiljadu od vina, taj hadis i dalje ostaje ahad. Zašto? Zato što ima jedan čovjek u to u njegovom svoju. Dakle, svoj ashaba. Oni koji su mogli da čuju Allahovog poslanika, ali samo ga on čuo. I zbog te riječi ehad, jedan, se taj lanac zove ahad. Ili je više ashaba čulo Allahovog poslanika da je izgovorio nešto ili da je uradio nešto. Međutim, ti ashabi koji su ga čuli, od njih prenosi samo jedan ili dvojica ljudi. Svatate, dakle, mislim, tako bar. I taj se hadis zove ahad. Međutim, ako je jedna osoba u lancu, znači da je to hadis slab i ne amalu binjat. Ko prenosi taj hadis? Ima neko drugi da je Omer čuo taj hadis? Nije, samo Omer. Taj hadis je ahad. zbog toga, dakle, ljudi koji su vidjeli da je većina hadisa, da su većina hadisa ahad, sektaši pokušali su, dakle, oni koji žele da sruše Allahov din, pokušali su da priđe sa te strane, pa da kažu mi prihvatamo mutevati u akidi. Ali ahad ne prihvatamo, subhanallah. Međutim, mi ne pravimo razliku između mutavatir hadisa i ahad hadisa. Ako je lanac, sahih, svatate ovo barek Allahu fikum. Taj. Što se tiče ahada, on ima dvije vrste. Garib i mešhur. Garib hadis je dakle onaj koji je osamljen, kojeg samo jedna osoba prenosi. A mešhur je hadis, dakle ne u arabskom jeziku znači nešto poznato, prošireno je tako. Jeste hadis kojeg prenosi više od jednog ili se u njegovoj, dakle u lancu, dakle slojevi riđala, ljudi koji prenose hadis. Dakle, u nekim od lanaca ima jedan ili više. Ili ima više lanaca prenosilaca, međutim, ipak ne dostižu stepen, stepen tevatura, ne dostižu stepen mutevatira. Svatate. Dakle, to su te dvije vrste, ali mi ako smo, mi ne pravimo razliku između, ne pravimo razliku između tevatura, dakle, mutevatira i ako se radi o sahih predaji. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Taj. Sad ćemo inša Allah govoriti o vrstama hadisa koje se prihvataju. Vrste hadisa koje se prihvataju, koje, što znači prihvat kabul, a to su četiri vrste kao, kao što ovdje šejh spominje. Mi znamo dvije vrste, sahih i hasen, je tako? Međutim, on je spomenuo sahih, lizati, dakle sahih koji je sam po sebi sahih. Pa je spomenuo drugu vrstu, sahih li gajrihi. Dakle, on je sahih kada se pomogne sa još drugim hadisima. Onda sa, sa hasena prelazi na stepen sahija. Svatate ovo. I također je spomenuo Hasen, li dakle koji je Hasan, koji je dobar sam po sebi i Hasan ako se ojača sa drugim hadisima, onda dobije stepen čega? Hasan li gairihi. Dakle, Hasan zbog drugog. Ili sa drugim hadisima koji ga, koji ga ojačavaju i podižu na, na, na veći stepen. Nam. Zatim ovdje šeji kaže sahihu li zatihi, dakle hadis sahih, autentičan, zdrav, ispravan hadis, je tako? Li zatihi, dakle sam po sebi, jeste onaj, huema i tesele senaduhu, eh, bi nakli adlin, tam mi dabti عن مثله حتى نهاية السند وإن يخلو وأن يخلو من الشذوذ والعلة dakle sahih hadis, dakle koji je sam po sebi sahih jeste onaj čiji je sened spojen, dakle od početka do kraja, spojen, dakle nema nikakav prekid, bi nakli adilin tami dabti, i svaki od tih prenosilaca su pravedni, u tamu dapti su u potpunosti i precizno naučili i zapamtili hadis. Dakle, to je uslov. Ako kod čovjeka dođe ihtimal, pa nađemo da je neki od ravija, da, je iko od muhadisa za njega rekao pamti slabo ili zaboravlja ili kada je ostarao počeo je slabo da pamti, taj hadis više nije sahih. Sada, zbog čega? Zbog mogućnosti da je taj čovjek nešto pobrko u hadisu. I više nije hadis sahih ni zatihi. Međutim, ako nađemo drugi hadis, shvatate ovo, ako nađemo drugi hadis, koji mimo te greške, dakle, tog jednog ravije, nema, dakle, dakle, na to mjesto gdje taj ravija koji je u ovom slučaju bio slab, imamo drugi sened gdje se spominje drugi ravija koji je u potpunosti sahih, ispravan. Možda ima neku drugu grešku u, u hadisu, ali iako je to tako, uz pomoć tog hadisa ojačat ćemo ovaj prvi hadis. Jer smo na to mjesto gdje je bio ovaj slabi ravija upotrebili drugi lanac gdje se spominje ravija koji je ispravan. Svatate ovo, bare kalahu fikum. Još posebno ako su ti dvojica ravija učili od istog šeha. Za tako, zar ne postoji mogućnost Abdullah i Abdurrahman slušaju ders od Muhameda. Abdullah je dobro prenio, a Abdurrahman je ovaj Abdurrahmanov sened. Šta kažemo za njega? Kažemo, nije dobro prenio, a je slab. Međutim, ovaj od Abdullaha, El Muhim, on je dobro prenio. Iako na nekom drugom mesu možemo naći neku drugu grešku kod nekog od drugih radija u svom svoju odnosno svojoj generaciji. Opet ovaj prvi hadis možemo pomoći s ovim, s ovim drugim hadisom. El dakle, dakle od početka do kraja senada wa en jehlu mine ille. Pod uslovom da taj lanac prenosilaca nema šuzuz, dakle šaz. Ako se sjećate u, prvom predavanju, čini mi se, u uvodu smo dakle spominjali ovu vrstu šta je to hadis šaz. Dva hadisa koji su kontradiktorni. Dobro, kontradiktorni, ali oba dvojica su sahih. Dobro, kako? Ne, to je, to je mutarim. Oba dva, se, ako su dva, imamo dva sahih hadisa, ali kontradiktorna. Jedan govori Allah poslanik e, naredio, a u drugom Allah, Allah poslanik zabranio. Ili u jednom hadisu Allah poslanik je uradio, a u drugom Allah poslanik nije uradio. Svatate, oba dva hadisa sahih. Dakle, imaju sve uslove sahih hadisa. Međutim, kontradiktorno Ako možemo da odaberemo jedan koji je jači zato što je neko od ravija ili više njih su jači od ravija koji prenose ovaj drugi hadis. Ili samo jedan ravija, jedan od tabina jači od ovog drugog, zbog tog ili zbog ovog razloga ili bolje pamti i tako dalje i tako dalje. Onda ovaj hadis odaberemo i on je sahih, a ovaj drugi, iako vanšinski sahih, kažemo za njega da je šaz, daif. Dakle, šaz je vrsta daifa odbacujemo ga, iako vanšinski su mu svi prenosilci sahih, iako je metn hadisa vanšinski sahih. Ali taj hadis, zato što ne možemo da ga spojimo s ovim drugim, da napravimo neki spoj između njih, odbacujemo ovaj, a ovaj uzimamo. Svatate. ako su dva hadisa na istom stepenu što se tiče njihovih radija, jedan i drugi senet su isto jednako jaki. Svi su sahih, od početka lanca do kraja lanca, svi su prenosilci pouzdani ispravni. I u jednom i drugom hadisu. Međutim, na istom su stepenu. Ovi su dobri isto koji Oba dva hadisa su daif, oba dva, oba dva se odbacuju. To se zove i pirat, dakle hadis mutarib, kontradiktoran. U jednom kaže Allah poslanik uradio, a u drugom Allah poslanik zabranio. Kako ćemo raspojimo to, to dvoje? Samo pod jednim uslovom. Ako je jedan od dva lanca jači i bolji, taj hadis uzimamo. Bez obzira da li je zabranio ili naredio. A ovaj drugi proglasujemo šazom, vrsta ipa odbacujemo. ako ne možemo da odaberemo, pa kažemo, dva oba lanca su potpuno ista. To je to razilaženje u fiku. Svatate. I mi to razilaženje u fiku, koje je izgrađeno na ovakvim vrstama dokaza, tolerišemo kod običnih ljudi, kod onih koji slijede mezheb. Da on zna šta je hadis šaz, šta je mutarib. Hanefija ili Hanbelija ili Malekija, pusti ga. To treba tako to je tako ispravno. Svatate ovo bare Međutim, onaj koji svata ove stvari, ne može da kaže različita se ulema po tome pitanju, da kaže samom sebi, pa da kaže evo različita se ulema, ja ću izabrati mišljenje, evo, ene, mene, mu, ono što kaže, s Ne može to. Znaš ti da razlikuje između sahiha i daifa? Znaš ove stvari? Znaš kada pročitaš ocjenu nekog od uleme hadisa, da kaže taj hadis je daif? Ambelije dokazuju sa hadisom koji je neispravan, a je sa hadisom koji je ispravan. Ne možeš ti da kažeš većina uleme je ovog stava ili većina učenjaka ovog stava. Makar da je jedan učenjak ovog drugog stava, ako su njegovi dokazi sahih i ti to znaš da shvatiš, da razlikuješ sahih od aifa, dobro, mi to ne, nismo dakle sposobni da uzmemo hadis pa da kažemo, dakle, po Dakle, da ga ocenim ja, ne znam. Alhamdulillah što, što nas Allah nije obavezao to da radimo, jer to je tekako teško, ali su to učenjaci hadisa rahimehumullah ta'ala uradili za nas i dakle pošteđeni smo tog problema. Svatate ovo barek Allahu fikum la hawla wala kuvvete illa Ljudi koji ne razumiju hadis, vallahi, šejtan im dođe pa kaže kako kako može da zna je li hadis sahih ili je hadis daif ili je hasan ili ili hadis je ovakav ili hadis je. Kako kako on to zna? Kako znam? To je za čitav svoj život je on visio u biblioteci i vadio jednu po jednu knjigu i zapisivao hadis, pa ga pa vrati, pa uzme drugu knjigu ili uzme deset knjiga i sedne i do sabaha sedi Wallahi ladim. Imali smo onog šeha, šejh Faisal, spominjamo često, kod njega smo učili šerh uh, Džamiju Sahih, od Buharije, dakle Buharinu zbirku hadisa, pa smo određene hadise uzeli, dakle imaš 20 hadisa da naučiš na pamet, imaš 40 hadisa, moraš da znaš njihov komentar. Svakako. Dakle, to je bio menheđ ne samo kod e, zbirke Buharine zbirke hadisa i kod drugih zbirki, Su Nebi Davuti, Tirmiti i tako dalje tako dalje. Zbir svaku, svaku godinu imaš jednu zbirku, dakle predmet hadis, učiš koju zbirku, Buharije. Šejh izabere 20 ili 25 hadisa, zaboravio sam, koje, šmu, koje moraš na da naučiš, ili eventualno koji imaju drugi hadisi ako prenose, dakle, taj hadis ili sličan hadis, ili dodatke na taj hadis od imama Buharije, i to ćemo inša Allah spomenuti bizni laktara. I ovamo si imao 40 hadisa koje prenosi imam Buhari sa komentarom, moraš da znaš njihov komentar. Taj naš šejh dođe u razred, njemu su oči ovolišne ahim, on je čitavu noć sedio za knjigo. ovako gleda. Ti vidiš njemu su ahi oči krvave, a čitavu noć on je ahi sa šejh fejsa, On je najbolji učenik ili najbolji prijatelj, da kažem. On sebe naziva učenikom šeha Šankitija, koji drži predavanje u Haremu u Medini. On sebe naziva njegovim učenikom, iako je istina da su oni prijatelji i da je ovaj da nije nimalo dakle ispod, ispod Čeha Šantiti. Svatate, svatate ovo bare klofikum. Ali on je stalno sedio pored njegove stolice i sluša predavanja uči. Iako je on sam po sebi na Allah najbolje zna na stepenu Šantitija. Međutim, Allah se bare tada nije dao da se ovaj, dakle, tako, kako se kaže, <laughs> nepopularan i da drži predavanje u haremu kao šeš Šakit. Međutim, ko je, dakle, Tuhanama, cijelu noć bi on sedio i učio. I nije on ovaj jedini primjer čovjeka koji nije spavao, već je čitao knjige. Jeste i također naš daja, Rahimahullahu ta'ala, Jusuf, koga poznaje, ja ga ne poznajem lično, ali ono što je došlo do mene je da je čovjek, da je, dakle, da je bio čovjek koji nije spavao, subhanallah, da je, dakle, sedio i da je čitao knjige. Dakle, ovo je, ova stvar se vraća na, na, na, na, na teufik Allaha te barek Dakle, podrška Allaha te barek podrška svoje groba. Dakle, Dakle, kada čovjek želi bilo šta da uradi, da ostvari, da, da, da doživi uspjeh, onda mora taj uspjeh i podršku, dakle da traži uspjeh i da traži Allahovu te barek na podršku u onome što radi. Jer zar nije svaka druga riječ naša, eh, da ne kažem naša, nego našeg, dakle jednog mu'mina, la haule la Nema niti pomoći, niti moći, niti ikakve snage, osim Allahove moći i Allahove snage i Allahove pomoći koju mi on Allahu stan, da nam Allah olakša te barek i Uglavnom, alhamdulillah, samo to što mi koristimo knjige Selefa i što smo na, na Selefa, to što se brinemo za hadis Inša i za akidu tevhida je biznila i ta'ala jedna od stvari koje se, dakle, zbog kojih ti raste moral, pa kažeš subhanallah, pored toliko kjatira i mušnika i murteda i sektaša, Allah je mene odabrao da se ja interesujem šta su govorili ashabi, šta su prenijeli od Allahovog. Zata, sektaš, pitaj sufiju nekoga nešto o ashabima. Ne znati on to, rekao Ebu Bekar, rekao Omer, rekao Oma, nego rekao šejh Abdul Kadir Dželani, rekao šejh Abdul Baki, rekao Sejid al Bedevi, rekao Sejid Fulani, rekao Mirza Gulam Ahmed, rekao ovaj, rekao onaj, rekao, ne znam, ništa on, pojma nema o tome, jer oni veruju da su njihovi imami bolji od ashaba, bel da su bolji od poslanika, svatate, pitaj nekog šiju, počet će ti koristi, rekao imam Nurullah, ili ajetullah ili fulan ovaj, fulan ovaj, Nikad ti za njih nisi čuo. I kako se vratiš na knjige suneta, nema šanse da nađeš neko od tih imena, osim da ga ljudi spominju poput najvećeg vlaha koji se, dakle, <laughs> koji je živio u tom i tom vremenu. Taj, e, i da u njemu nema, dakle, ovog shuzuza, šta smo rekli da je hadis šad, dva hadisa kojeg prenose kojeg, ponus, kojeg prenose dva pouzdana prenosilca. Jel? Međutim, tekst hadisa je kontradiktoran. Koji ćemo uzeti od ova dva hadisa? Onaj koji je bolji, koji je pouzdaniji, ili je imao više šejhova, ili je boj više hadisa znao, ili je bio pouzdaniji, i tako dalje, tako dalje. Uzet dakle, onog čija je ocena jača, dakle, ne misli na hadis, nego mislim na raviju. Ima ocena ravija, tako, da kako ulema ocenjuje tog ravi pa kaže on je saduk, on je sika, on je dakle makbul ili on je metruk ili on je kezab i tako dalje i tako dalje. I dakle i to ćemo pokušao da spomenemo, inako da Allah mu stan vremena brzo ide nešto. Dakle, ako možeš da izabereš jedan hadis da je on bolji od ovog drugog, onda se ovaj drugi zove šan. A ako ne možeš, na istom su stepenu. Bez obzira što oni vašinski izgledaju sahih, odbacuješ oba. To je, dakle, hadis Musarib, dakle, o tome ćemo inša a govoriti, well, illa, illa je bolest. Dakle, da ne postoji ille u hadisu. To je, dakle, to je jedan od uslova da je hadis sahih. Svatate. I, dakle, kasnije kada budemo govorili o ovim bolestima, inša spomenut ćemo šta je to. Taj. A onda je on spomenuo sahih li dakle sahih koji je sahih zbog drugog, jel, jel tako, barek Pa kaže to je u stvari hadis koji je Hasen, Dakle, Hasen li nefsihi, hasen sam po sebi. Međutim, zbog više lanaca koji ga potporavaju, koji su također ispravni lanci, hm? ne može da i hadis, nego koji su ista, također ispravni, ali nisu na stepen sahiha, već su na stepen hasena. Oni ga podižu sa stepena hasen li zatihi, sam po sebi koji je hasen, na stepen sahih li gajrihi. Dakle, sahih je zbog drugih hadisa koji ga pomažu. Svatate, taj. Nakon toga spominje treću vrstu, se hasenu, el hasenu li zatihi, koji je hasen sam po sebi. Pa kaže, ma huve ičtema fihi šurutu sahih li zatihi, lakin je kunu hafifa dabti, wala juđedu ma ježbiru dalik el kusur. Dakle, Hasan zatihi. je onaj hadis čiji su se uslovi, dakle uslovi sahiha upotpunili. Dakle, on ima sve uslove da je taj hadis, da se proglasi sahih. Međutim, radije koji ga prenose su dakle na manjem dakle stepenu ili brkaju dakle kod nekih kod nekih stvari. Dakle, nisu 100%, dakle, već brkaju. Često možete da čujete hadis pa kaže evo kale. Dakle, rekao je to ili je rekao to. Pa u zagradi stoji šeke ravi, dakle, posumnjao je ravija, dakle, šta je čuo. Svatate ovo. Iako je, dakle, ravija ispravan. Čovjek koji je, dakle, u potpunosti ispravan, dakle, prenosi hadisa, je tako. Međutim, kaže, čuo sam u Akiju ibn Đaraha da je rekao to i to, ili je rekao to, ili je rekao da će nešto dugo, ako se to često dešava u njegovim hadisima, onda njegova, dakle, jačina, ocjena tog čovjeka spada, svatate, jer on je iskren. Ako, ako to dakle bude da brka, pa u jednom hadisu kaže rekao je ovo, a drugom čovjeku je prenio isti taj hadis sa drugačijim tekstom, onda je, se u tome vidi da on taj hadis ili ga je zaboravio ili ga nije zapamtio. Dakle, to je sad već druga stvar. Dakle, Hasan je hadis koji osnovi sahih, međutim, na manjem je stepenu, na manjem je stepenu zbog njegovih ravija koji nisu dobro, dobro naučili hadis, kao što su to učili oni, riđalu sahiha, dakle ravije sahiha koji su dakle koji su naučili hadis precizno u Bogu. Svatate, šalahaj, taj. A Hasan li gajrihi, dakle dobar hadis zbog drugog, jeste, dakle, huwa hadisun da'if, elezi inđebere da'afuhu bi ta'adudi turuki hatta teređeha džanib, džanibu kabulihi. Dakle, Hasan li gajrihi, Hasan dobar zbog drugog, jeste onaj hadis koji je, dakle, u osnovi taj. Sam po sebi je Međutim, kada sakupimo sve njegove lance, dakle koji prenosi isti taj sve njegove lance možemo inša da ga popnemo na stepen da taj hadis bude prihvatljiv. Svatate. I to je dakle najslabša vrsta hadisa koji su prihvatljivi. Svatate ovo, bare Ali on sam po sebi je daj. Ako nema drugih lanaca koji će mu dati neku potporu i ojačati ga, onda on ostaje šta? Ostaje daj. Svatate ovo, bare fikum. Taj. Zatim je šeh ovdje en mau hadis el merduda. Vrste hadisa koji se odbacuju. I to je suprotno ovoj vrsti hadisa koje smo spomenuli. A to su šta? Prihvatljivi hadis. Prihvatljive vrste hadisa smo spomenuli četiri, je tako? Sahih li zatihi, koji je sahih sam po sebi, sahih li gajrihi, koji je sahih uz pomoć drugih hadisa, kada ne bi bio, kad ne bi ovaj sahih li gajrihi imao neku drugu potporu sa drugih strana, onda bi on bio Hasan li zatihi, barekalav. A nakon toga do, do, dolazi Hasan li zatihi, a to je onaj koji je ispravan sam po sebi, međutim ne, ne dostiže stepen sahiha. I treća vrsta hadis je osnovi slab, međutim zbog drugih lanaca koji ga ojačavaju, jel, se podiže na stepen hasan li gajrihi, odnosno e, hadis, dakle najslabša ocjena hadisa koji se pri. Nakon toga da dakle, ovdje spominje vrste hadisa koji se koji se odbacuju, jel tako? Nam. Pa kaže da'ful hadisi min hajsu faqdil adala wal, wal slabost hadisa zato što ne postoji u njemu, dakle pravednost ili preciznost Dakle, ovo je jedan, jedan od, od razloga zašto je hadis, zašto se, zašto se hadis odbacuje. Pa on ovdje spominje min eksamihi, dakle njegov, od njegovih vrsta jeste el muhtelit, huwa ravi alladhi tara alejhi su'ul hivzi bi kiberi sinni, au zihabi basari, أو لفقد كتبه فما حدث قبل الاختلاط قبل وما لم يتميز يتوقف فيه. Dakle, spominje prvu vrstu hadisa koji se odbacuju, zbog čega? Zato što ravija, dakle, nema ovu pravednost koju smo spomenuli kao uslov za sahih hadise, tako. A druga stvar jeste neprecizno, dakle, nije hadis naučio precizno i dobro. Pa spominjem prvu vrstu, dakle, ove vrste hadisa koji se odbacuju, pa kaže el muhtelit. Muhtelit je hadis kada ravija počne slabo da pamti zato što je ostario puno ili je izgubio vid, ako izgubi vid, zar je to razlog da ne pamti dobro? Jeste razlog, jer je on izgubio vid u smislu da mu je oslavio vid, ne može više da pročita, pa na jedno mesto pročita sa tačkom, a na drugo mjesto bez tačke. Dakle, ne vidi više ove tačke. Da li je e, D ili je S, sahih, daiv, i tako dalje tako dalje. Dakle, jedna tačka, slovo B stavi ispod dvije tačke, nije B nego je J. Jedno izbriši, ali on ako to ne vidi, naučit će hadis neispravno. Svatate ovo, barek Dakle, to ovo su Ostario je, pa ne može više da pamti. Ili je izgubio vid, ili je izgubio knjige, izgubio je čovjek knjige. Dakle, imao si knjigu, naučio si sve iz nje na pamet. Naj, da to neće da ostane ako ga ne budeš obnavljao. Svatate, Kur'an. Imaš Kur'an, je tako? Hati si Kur'an. Moraš stalno da ga obnavljaš. I zatvorete u zatvor i ti više nemaš musaf da bi obnavljao. Izaćeš iz zatvora, nisi više hadis. Zašto? Zato što nisi obnavljao. Izgubio si knjigu. Dakle, zapamtio si mnogo toga što si hivzo, svata. Isto tako se to dešava, dakle, sa muhadisima. Ima muslim je sedio kod svojeg šeha i učio hadis. Mnoge knjige je napisao panova. Kada se pojavio imam al-Buhari, kojeg su proganjali, dakle, sektaši iako su bili muhadisi. muhaddis međutim, sekti nekoj, subhanallah. Proganjali su imama El-Buharije. Zbog čega? Zato što je bio sunija, subhanallah. Ima muslim je kod njega učio krijući. Pa je to došlo do njegovog šeha, pa kada je došao, rekao je onaj koji ide kod Muhameda i Ismaila, nema više ovdje se pojavio. Pa imam muslim otišao kući i pokupio sve knjige koje je napisao, dakle, čuo tog šeha i napisao ih. Hadise koje je čuo i donio i rekao, evo ti sav ilmi koji sam uzeo od tebe, vraćam ti ga. Neće više nikada ga obnavlja. I vratio mu sve njegove knjige, la haule la sila bila, onda se vratio imam al-Buhari. Sad vidimo da se spominje imam al-Buhari, imam muslim, a taj ne bih osoba, niko je ništa, la haule la illa bila wa ni'mal Nam. Dakle, sve ono što ovakav ravija muhtelet prenosi prije gubljenja pamćenja ili prije pojave ovih razloga, ti hadisi se prihvataju. A sve ono što se desilo nakon toga se odbacuje. Svatate ovo. Dakle, ravija je u mladosti bio pouzdan ravija. Njegovi hadisi su se prihvatali. Međutim, ostario je do tog stepena da je počeo da brka hadise, da je jedan u drugi raspaja, da miješa lance i tako dalje i tako dalje. I kada ga upitaš neki hadis, on ti kaže, dakle, hadis koji je, dakle, on sam pogrešio zbog, zbog njegove starosti, počeo da brka, tako. Ti hadisi, nakon, dakle, te pojave, ti se hadisi odbacuju svi. Bez obzira da li ih on napisao ili ih neko premio od njega. Kada neko prenese od njega, mu hadisi tačno znaju koje je godine je on kod njega učio i kada je taj hadis mogao da čuje. Pa vide, ako je to bilo dakle prije godine u kojoj se pojavilo kod njega zaboravljanje, onda se taj hadis prihvata. Ako se pojavilo nakon ove godine, taj hadis se odbacuje, iako je šejh pouzdan bio, međutim počeo da zaboravlja i dobio je stepen štega e, Taj drugi je munker, ma revahu da'if muhalifan li I wa yusamma muqabiluhu al ma'ruf. Dakle, munker je hadis kojeg daif ravija prenosi suprostavljajući se ravi koji je sika, dakle koji je pouzdan. Dakle, ta hadis se zove Dakle, zašto je neko te pita, dobro, zašto je vahadin daif, a ovaj vama sahih? Mi kažemo zato što u ovom senedu ima ravija koji je daif i on se suprotstavlja svojim hadisom ravi koji prenosi pouz, dakle ravi koji je pouzdan. Zbog toga ovu vrstu daifa zovemo munker. Halas. Treća vrsta je mubhem. Huwa ravin ma'rufun nas. Dakle, druga vrsta nam. Allah te huje en je e ravi međhulen. E mubhem, mubhem je vrsta hadisa, odnosno vrsta daifa, hadisa koji se odbacuje, ako u njegovom senedu postoji ravija koji je nepoznat. Dakle, imamo lanat, svi su, dakle, prenosilci u tom senedu, svi su ravije u tom senedu pouzdani. Međutim, imamo jednog, zove se Abdullah, ili Ebu Abdillah, ili Ebu Abdirahman, koji je nepoznat, nikoga ne zna. Vratimo se na knjige Rižala, dakle, ravija, oci, njegov ocjenja je nepoznat međhul ili nije poznat, nikoga ne zna. Taj hadis je odbacuje se. To je, dakle, to je vrsta hadisa. Nakon toga dolazi metruk, dakle ovo je bilo mubhem, dakle nešto nepoznato, nepoznato, ne, nije nešto u redu. A metruk je hadis koji je, koji se ostavlja. Kad kažeš tereke šej, dakle ostavi nešto, ostaviti Metruk, ma huwa ma rawahu ravin ma'rufin bil kezibi fi kelami Dakle, metruk hadis od vrste daifa jeste onaj koji prenosi ravija koji je među ljudima poznat kao čovjek koji laže. Svatate ovo. Koliko imamo danas mi metruka, bare kalaufiku. Allahi, metruk, jezid je laž, kezab je lažo. Ali vrsta ovog hadisa koji ima takvog čovjeka u svome lancu, ta vrsta daifa se zove metruk. Vrsta daifa po imenu metruk jeste kada u, svo, u, senedu ima čovjek koji je među ljudima poznat kao čovjek koji laže. Bez obzira slago jedan put ili slago ili bio stalno lago. Laže jedan put, to se dakle, spostavi da je slago, njegovi hadisi više ne neki kažu prihvataju se njegovi hadisi ako se javno pokaje. Međutim, to njegovo pokajanje se prima kod Allaha te tala bez imalo sumnje. Allah sigurno prima njegovo pokajanje ako se iskreno pokaje za laž koju uradio. Ali ulema ne prihvata njegovo pokajanje u smislu da bi ga stavila na, da bi ga opet prihvatila u, u pouzdane ravi. toliko je ta, ta stvar ozbiljna i radi se o sunetu, radi se o umetu Radi se o očuvanju vjere. Neko nam je sad prije prenosi hadise i onda slaže i dođe i kaže ja se, ja se pokaju, priznajem svoju grešku. Kažem alhamdulillah, Allah te inšala neće kazniti zbog toga. Ako si bio iskren sigurno te neće kazniti oprosti. Ali tvoji hadis se više ne prihvata. Bićeš zabilježen kao metruk, to će često tako. Makar bio najveći, je makar bio budžahid na Allahovom putu, makar bio najveći alim, ali je postao metruk. Svatate ovo. I to ne zbog njega, ne zbog njega, dakle, kako kažu to šlaju lično. ni ti, i ti i i svi ljudi smo, dakle, niko je ništa pred Allahom te barek Ali radi se o vjeri, radi se o dinu. Zbog toga opasnost je velika. Čuli dakle, poznata vam je predaja koja se prenosi o imamu Al-Buhari, rahimahullah ta'ala, kada je došao kod čovjeka da čuje hadis, pa kada je video da on sa onom korpom za, dakle, jeste, dakle, sa korpom za, za hranu, za konja, sa njom je dakle primamio el konja da dođe, pa kada je kon došao, ona je bila prazna, dakle samo ga prevario da ga uzme. Imam Buhari je to bilo dovoljno da ne prihvata od njega hadise više. Dakle, to ne znači da takav hadis je da se takvog čovjeka ne prihvata hadis, shvatate. Ali ovdje govorimo o drugoj stvari, a to je opreznost imama al Buharije u sakupljanju svojeg sahiha. Dakle, ovdje se radi o životinji, dakle, nema sumnje da ovo nije stvar koja tog čovjeka čini nepoznanim ravijom, shvatate. Radi se o životinji. Kad zakačiš joj mamac na udicu i zabatiš, varalicu, ne zove se džave varalica, Šta Da, dakle, to veze nema s ovim, ali ne govorimo, dakle, o tome, nego govorimo o, dakle, opreznosti imama al Buharije, subhanallah. Imam Hari rahimala tada, nijedan hadis nije zapisao svoju zbirku, džamije sahih, a da nije prije toga klanio, da nije prije toga uzeo abdes i da nije klanio dva rekata prije nego što je seo da napiše taj hadis u svoju zbirku. Svatate, koliko hadisa koji su sahih kod drugih učenjaka, Imam Bukhari nije htio da ih napiše. Mnoge, hiljade i hiljade hadisa nije htio da, da, da, da zabilježi zbog njegovog opreza subhanallah. Imam muslim, rahimehullah ta'ala, je dakle na sve moguće načine tražio da nađe hadis kojeg ne zna imam al-Buhari. Dakle, o kojem ne zna da se rasprava i da govori. Pa je našao jedan hadis i naučio ga i došao je kod njega i rekao je prenosi se od toga i toga i toga i toga do kraja lanca prenosi se Allah ko pa sam se nam rekao to i to. Kaže Muhammed ibn Ismail, imam al-Buhari kaže nije to tako. Nije, dakle, pogrešno se naučio, nije to. Već ovdje ima taj ta stvar i ne kaže se tako već Kaže mu imam, imam imam muslim kaže, Wallahi ti si imam le ime, ti si imam svih imama, ti si muhadis svih muhadis i pusti mi da, da ti poljubi mnoge, subhanallah. Dakle, sad dođe neko i kaže jednu riječ za imama al-Buharije, odmah ga preškrabajte, Wallahi. Makar završio sve fakultete ovog svijeta, preškrabajte ga, izbacite ga iz ljudi koji bilo šta znaju o vjeru. I odmah, alas, za sva vremena. Alas, generalno čovjek kojeg ljudi, dakle koji je kod ljudi poznat kao lažo, da laže, Hala. Ili je slago jedan put. Njegov hadis je šta? Njegov hadis je metruk. Svatate. I zadnja vrsta, dakle spomenut ćemo još ovu jednu šalatela zadnja vrsta, to je el mevdua, ma revahu ravin urife, bi ta'amudihi kezib ala rasulillahi sallam. Maudua je izmišljen hadis, maudua, dakle vrsta hadisa koji se odbacuje, a to je onaj kojeg prenosi ravija, za kojeg se zna, koji je postao popularan poznat, da namjerno laže na Allahovog poslanika srame. Dakle, namjerno laže na Allahovog poslanika. Dakle, ta vrsta hadisa zove maudua, izmišljen. Svatate ovo, barek Allahu. Iku, dakle, ovo smo, on je ovdje spomenuo, dakle, pet vrsta hadisa koji se, dakle, kategoričko odbacuju, dakle, u svakom slučaju. Taj, inšalav tela, spomenut ćemo onda i ove druge vrste daifa, ali inšalav tela تجيب حبنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وايمان بنينا حبنا من ساس على دين وايمان واحد البنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشاك الحق دوا عدوان مشاك الحق دوا عدوان عرشك الحق دوا صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا تعاهدنا على الإيمان